A ah, wez e dout pokez den? Ja, goudran, klanki ven gant polen. A ah, wez kent a din de welet unan tape kenfal? Goudrez, a gaz an apotikeaz dia oa dro? Gleud dra be a unan, me oa ranke pler, si Na link pa de pel em louzo. Gort o Merwel, merwell, hon de telefoni d'ar glan diurez an avant mod. Hon eus vo gwez da zitour a hannom. A ah, wez e dout pokez den? Ya, goudran, ran, ven gant gant polen. a wech kent e din de welet un an tape kent fall. rest, a gaz an apotikeaz dir, a dro? Gleud ra be a me war an ke pler chiwaz. Na rien que pa de pel, em lozo. Gort eus rog merwell, hant de telefoni d'ar glandiourez an avant mat. Hant eus vo gwez de zitour a hant